sufletate nevinovăție. Înfiorat de atâtea frumuseți, vin tinerii să-ți aducă ție, Iisuse zorii al de tineret. Vin tinerii ca să-ți aducă ție, Iisuse zorii al de tineret. Iisus iubit ca roa îmbeciugată, venim ca să-ți aducem ție dar, în orice piept o jertfă nepricată și în orice sânul stricată o ta. În orice piept o jertfă nepricată și în orice sân al tău altar. Venim din măi de moarte și ruine, cu ochi să dați în harul minunat, că noi și sfinte bucurii în tine și o nouă fericire ne-am aflat. toate cele patru părți din lume. Suim spre tine mii și mii de mii, având pe buze același dulce nume și în piept acelea sfinte bucurii. Având pe buze același dulce nume și în piept acelea sfinte bucurii tu crucea ta aduce fiecare. O tirul al crinilor din noi, să-l umpli tu cu sfânta înflăcărare și să ne arunci în lupta ta apoi. Să-l umpli tu cu sfânta înflăcărare, privind cu ochii în lacrimi aurora, Cerescului dorit Ierusalim. Privind cu ochii în lacrimi aurora, Cerescului dorit Ierusalim. Să biruim și moarte și urgie, Știind că în curând vom purta pe frunte fericită veșnicie, cu un de slăb și sărutarea ta. Pe frunte fericită veșnicie, cu un de slăb.